նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հանդիպումներ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Պետնախարարը Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների հետ քննարկել է կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման հետ կապված հարցեր։ Արցախի արտգործնախարարությունը դրական է գնահատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների ճանաչողական հանդիպումը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Դալիշում ավարտին են մոտենում շինարարական աշխատանքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել Ազատ հայրենիք կուսակցության մի խումբ անդամների հետ, կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ եւ Արցախի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Կազմի հետ, կուսակցության առաջնորդ Բահաթուր Դավթյանի հետ։ Ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել հանրապետական կուսակցության ղեկավար Կազմի հետ, կուսակցության առաջնորդ Կարեն Օհանջանյանի գլխավորությամբ։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հունիսի 13-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Սմբատ Սայյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության ծառայության պետ Արման Բոշյանին։ Պետական նախարարը քննարկման գործնական հարցերից առանձնացրել է Հայաստանի Հանրապետությունում սկսված կենսաթոշակային համակարգի արմատական բարեփոխումները, նշելով, որ դրանք պահանջված են նաև Արցախում։ Այդ համատեքստում Գրիգորի Մարտիրոսյանը իր գոհունակությունն է հայտնել օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումից եւ ընդգծել, որ պայմանավորվել են սկզբունքային առումով ընդհանուր քաղաքականությունը իրականացնել փոխհամաձայնեցված եղանակով։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Սմբաց Սայանը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ Արցախցի իրենց գործընկերների հետ այդ ուղղությամբ նախանշված աշխատանք են իրականացնում։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել նաև իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում հաշմանդամության կարգի հստակեցմանը, կենսաթոշակների բարձրացմանը եւ եկամտահարկի վերանայմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Նույն օրը պետական նախարարն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչ Չիրոյին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը բարձր է գնահատել Արցախի հանրապետությունում կառույցի մարդասիրական առաքելությունը եւ Արցախի համապատասխան պետական ատյանների միջև հաստատված համագործակցության մակարդակը։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում էր կատարել առաջիկայում փոքր ձեռնարկությունների հարկային բերի թեթևացման մասին։ Մեր թղթակից Յուլավանյանը փորձել է հարկային մարմնից բարձր, թե կոնկրետ ում եւ ինչպես է անդրադառնալու օրենսդրական այս փոփոխությունը։ Ֆինանսների նախարարության հարկային վարչարարության մեթոդաբանության եւ հարկ վճարողների իրազեկման բաժնի պետ Արմինե Մուսայելյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ օրենսդրական փոփոխությունների այս նախագիծն առաջարկում է զգալիորեն թեթևացնել փոքր ձեռնարկատերերի հարկային բեռն ու վարչարարությունը։ Դա վերաբերում է մասնավորապես արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակներ իրականացնող հարկ վճարողներին եւ հաստատագրված վճարների որոշ գործունեության տեսակներին, որոնց համար հարկի դրույքաչափը նախատես տեսնում է Ստեփանակերտ քաղաքում նվազեցնել 50%-ի չափով, իսկ շրջաներում 70%-ի չափով։ Խոսքը ինքնազբաղված առանց վարձու աշխատուժի ներգրավման աշխատող ձեռնարկությունների մասին է, հակոստի, կոշկեղենի կամ կաշվե իրերի նորոգման կետերի, փոքր մարդատար մեքենաներով ուղևորափոխադրում իրականացնողների, վարչավիրական ծառայություն մատուցողների, զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայություններ իրականացնողների եւ այլն։ Արտոնությունը տարածվելու է նաեւ առևտրական գործնություն իրականացնող գործունեողների վրա, մասնավորապես մինչև 10 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող խանութների, կրպակների ու տաղավարների վրա։ Այսինքն բոլոր մեր արտոնագրային վճար վճարողները, ովքեր որ առանց վարձու աշխատանք օգտագործելու ինքնուրույն են իրականացնում իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև եթե նման գործունեություններ իրականացնում են նաև հաստատագրված վճարների հարկման ռեժիմով աշխատող կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր։ Ընդ որում նախատեսվում է նաև մինչև 10 քառակուսի առևտրական տարածք ունեցող խանութների կրպակների միջոցով գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերին, ովքեր որ չեն օգտագործում այլ վարձու աշխատողների աշխատանքը, նրանց հարկման ռեժիմի փոփոխություն ընդհանրապես կատարել եւ հնարավորություն ընձեռնել աշխատել արտոնագրային վճարների հարկման ռեժիմով։ Սա նշանակում է, որ հարկային մարմնի հետ նրանց պարտավորությունները սահմանափակվելու են միայն արտոնագրային վճարների վճարումով, առանց հարկային մարմիններ հաշվարկ հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջի, առանց հարկային հաշվառման վարման, այսինքն ներկայումս նրանք տարբեր գրքեր են վարում, իրականացնում հարկային վարկային հաշվառում հիմա այդ բոլոր պահանջները վերանում է եւ միայն արտոնագրային վճարների գումարը տվյալ երամսյակի համար նախապես կատարվում է վճարում, որից հետո այդքանով սահմանափակվում են նրանց հարաբերությունները։ Այո, վարչահարությունը ընդհանրապես հավասարեցվում է, այսպես ասած, 0-ի։ Միևնույն ժամանակ Արմինե Մուսայելյանի խոսքով կբարձրացվի նաև արտոնագրային վճար վճարողների հարկման շեմը։ Եթե ներկայումս արտոնագրային վճար կարող են վճարել միայն, եթե նախորդ տարվա իրացման շրջանառությունը չի գերազանցում 7 միլիոն 200 հազարը, ապա արդեն փոփոխությունից հետո այդ շեմը նախատեսվում է սահմանել 12 միլիոն դրամի չափով։ Ունեք արդեն դիտարկում, թե դա ինչ փոփոխություն պետք է մտցնի տնտեսության մեջ։ Ճիշտն ասած, բյուջեի առումով կորուստները էական չեն, որովհետև երբ մենք խոսում ենք փոքր ձեռնարկատիրության մասին, դա ցանկացած պետությունում փոքր ձեռնարկատիրությունը հիմնական աշխատատեղ ապահովողն է։ Կորուստները հաշվեկշռելու են իհարկե գործարարության ակտիվացմամբ։ Ֆինանսների նախարարության դիտարկմամբ օրենսդրական այս փոփոխությունը տարածվելու է շուրջ 1500 տնտեսվարող սուբյեկտների վրա, այդ թվում արտոնագրային ռեժիմի վճարի մասով շուրջ 300 առևտրային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների։ Նշենք, որ օրենսդրական փոփոխությունների այս նախագիծը դեռևս մշակման փուլում է։ Համաձայն սահմանված ընթացակարգի շուտով այն կհանձնվի կառավարության քննարկմանը, որից հետո ազգային ժողովի հավանությունը ստանալու պարագայում օրենքի ուժ կստանա։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հուլիսի 8-ից 14-ն կար ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Շատ օգտակար կլիներ, եթե ՆԱՏՕ-ն Ադրբեջանին վճռական ուղեր ցղեր այն մասին, որ ուժի կիրառմամբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու ցանկացած փորձի կհետևի միջազգային հանրության հզոր արձագանքը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Կարծում եմ Ադրբեջանը մտավախություններ ունի, որ իր սեփական ժողովուրդը կողքեշնչվի հայկական գործընթացներով, որ เป զի Ադրբեջանում ժողովրդավարական փոփոխություններ նախաձեռնի, ասել է Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը, ինչպես ցանկացած ժողովրդավարական երկիր, վերահաստատում է իր հանձնառությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ կերպով։ Շատ է խոսվում Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման մասին եւ ես հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ է համապատասխան մտնոլորտ, այսինքն խաղաղ կարգավորման եւ ընդգծում եմ, որ Ադրբեջանը իր գործողություններով խախտում է կարգավորման մտնոլորտը եւ խաղաղ կարգավորման կոչերը կտրված են։ Իմ արձագանքը մեր գործընկերներին հենց դա է Մենք խոսում ենք խաղակարգավորման մասին, միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի համապատասխան մտնոլորտի ձևավորմանը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող այս մտնոլորտում խոսել խաղակարգավորման մասին։ Եթե մի կողմը ինքը ոչ թե խաղակարգավորման է պատրաստվում, այլ անընդհատ ագրեսիվություն է ցուցաբերում, այդ խոսակցության տոնի համար համապատասխան մտնոլորտ նշանակում է չկա եւ միջազգային հանրությունը պետք է սա արձանագրի։ Շարունակում եք լրատվությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովը, ով Վարշավայում մասնակցել է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների խորհրդարանների ղեկավարների 3-րդ գագաթաժողովին։ Մենք մերժում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծումը եւ ռազմատենչ հռետորաբանությունը։ Խնդիրը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա, ասել է Էդուարդ Շարմասանովը։ Դրական են գնահատում հուլիսի 11-ին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ճանաչողական հանդիպումը։ Այս մասին նշվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Բրյուսելում կայացած հանդիպման վերաբերյալ Արցախի արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Անի Սարգսյանի կողմից արված մեկնաբանությունում։ Հանդիպումը կարևոր է խորհրդակցությունների շարունակականությունը պահպանելու եւ լիարժեք ձևաչափով բանակցային գործընթացի վերականգնման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու տեսանկյունից, ասված է մեկնաբանությունում։ Թալիշում ավարտին է մոտենում բնակարանների եւ կրթական հաստատությունների շինարարությունը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը երեք աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել Թալիշ համայնքում աշխատանքներ իրականացնող շինարարական կազմակերպությունների ղեկավարներին ու պատասխանատուներին համատեղ քննարկելու տարվող աշխատանքները։ Շինարարները նախագիծ ներկայացրել են իրենց վստահված օբյեկտների ընթացիկ փուլում գտնվող աշխատանքների նկարագիրը, նշել խնդիրները։ Այսպես, բնակվոնդի մեծ մասն արդեն պատրաստ է շահագործման, մի մասն էլ ավարտական փուլում է։ Բոլոր բնակարանները վերանորոգվել եւ կահավորվել են արկայ մշտական ջուր։ Ավարտին մտեցող դպրոցի ու մանկապարտեզի շինարարությանը զուգահեռ տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Հադրութի շրջանի առաջամուխ համայնքում ավարտվել են Արևելյան ԱՄՆ-ի Արցախ ֆոնդ կազմակերպության կողմից կառուցվող առաջին կլինիկայի շինարարական աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի օգնական Մեդինա Հովանիսյանը, մանրամասնելով, որ կլինիկայի շինարարությանը զուգահեռ ավարտվել են նաև գյուղապետարանի մասնակի վերանորոգման աշխատանքները։ Առաջիկա մի քանի օրերին կկատարվի մերձակա տարածքի բարեկարգում, կահույք եւ դեղորայք ստանալուց հետո էլ կլինիկան կհանձնվի շահագործման, նշել է Մեդինա Հովանիսյանը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ 20 թվականի հուլիսի 5-ից մինչև հուլիսի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում մամլակամն ասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 8 քաղաքացի ստացել է մամլակամն ասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, գողության 6, խուլիգանցան 2, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, խարդախության գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոց վարելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված մեկ այլ գողության դեպքով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապամասերում արձանագրվել է 142 ահազանգ, որոնցից 130-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 4-ը միայն յութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։